rasullar din islom barchamiz senga fido labbay bu boshlar izzating uchun tanidan bo'lsin judo labbay shahidlar qomi bayrog'ingni qilsin serjilo labbayk labbayk labbay labbayk labbayk labbayk qaytgay yana dunyoni yashnatgan saodat onlaring qaytgay jihod maydoniga xolid kabi o'g'lonlaring qalbda qo'lda Qur'on tiklar yo'qotgan shonlaring labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk labbay jasurlar din islom barchamiz senga fido labbay bu boshlar izzating uchun tanidan bo'lsin judo labbay shahidlar qoni bayrog'ingni qilsin serjilo labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk tavbakay uxlaydi ummat yovva g'orat qildiku qur'on va payg'ambarini xorlab haqorat qildiku paymon yetib or nomusin qo'rqoq jasorat qildiku labbayk labbayk labbayk لبيك لبيك لبيك لبيك cesurlar din islom barchamiz senga fido labbay bu boshlar izzating uchun tanidan bo'lsin judo labbay shahidlar qoni bayrog'ingni qilsin serjilo labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk Dinim degen mümin bugün tağlarda kıynalmaktadır. Ummet yüküdür yelkeside kanları akmaktadır. Kalgen Müslümanlar ise tamaşa bin bakmaktadır. Lebbeyk, lebbeyk, lebbeyk, lebbeyk, lebbeyk, lebbeyk. Lebbey cesurlar din İslam berçemiz senge fida. Lebbey bu başlar izzetin çün taneden bolsun cüda. Lebbey şehitler kanı bayrağın qilsin serjilo labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk erta bir kun yer yuzida bir jamoat jam bo'lar ul xilofat lashkaridir köp ayovsiz jang bo'lar valip bo'lib İslam yana kofirni holi tang bo'lar labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk labbay jasurlar din islom barchamiz senga fido labbay bu boshlar izzating uchun tanidan bo'lsin judo labbay shahidlar qoni bayrog'ingni qilsin serjilo labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk ey falastin orzuyim albatta fath etgun seni qasamim xorlik sulhiga rozi qilolmas